вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці слова кур'ёсу дачыненні да ахвяраў савецкага рэжыму на першы погляд гучыць неэтычна тым больш слова жарт калі б вам захацелася казаць пра жарты лёсу. Аднак прырода нашай памяці такая, што адчуванне трагедыі генацыду ўжо праз пару пакаленняў сціраецца, саступаючы месца без эмацыйнай статыстыцы і толькі асобныя і вельмі прыватныя кур'ёзы даносяць да нас жывое адчуванне таго, што адбылося калі пераглядаеш картатэку з лёсамі тысячы тысяч рэпрэсаваных, дык урэшце амаль фізычна адчуваеш, як пуста робіцца на душы ад гэтага бясконцага паўтарэння стандартных фармулёвак з рабочых сялян з рабочых сялян арыштаваны асуджаны арыштаваны асуджаны расстраляны сасланы расстраляны сасланы нават разнастайнасць прозвішчаў і назваў вёсак паходжання не ратуе і ты раптам разумееш так задумана для таго каб нават памяць пра бязвінныя ахвяры растварылася ў гэтай руціннай манатоннай кіслаце аднойчы і назаўсёды у дастаткова аднаго кур'ёзнага факту, як уся сітуацыя таго сталінскага абсурду ажывае, веючы на цябе ўсім сваім ідэатызмам, калі ненармальныя людзі тотальна вынішчалі людзей нармальных, вінавацячы іх у небыліцах ды самых фантазійных парушэннях самага неверагоднага ў свеце заканадаўства. Малапісьменныя пісарчукі НКВД ставіліся да сваёй работы надзвычай сур'ёзна і сістэмна, а таму вялі справы ворагаў народа максімальна спрошчана, абсякаючы ўсё, што да справы дачынення не мелала. Прозвішча год і месяц нараджэння, нацыянальнасць, сацыяльнае паходжанне, адукацыя, дзе і кім працаваў артыкул, па якім асуджаны мера пакарання. У выніку сістэма павінна была нагадваць агромністую машыну, якая адно толькі зладжанасцю сваёй работы павінна выклікаць захапленне ў гэткай самай непісьменнай і цёмнай публікі. Інтарэсы дзяржавы, геній Сталіна і вышэйшая мера сацыяльнай абароны гэта пра пра расстрэл. Вось якія стэрэатыпы мусіла нараджаць у народных масах гэтая машына. Псіхалагічна яна павінна была асацыявацца з камбайнам на жніве, які пад адзін узровень акуратна зразае аднолькавыя каласы. А сам працэс чыстак і сацыяльнай селекцыі мусіў успрымацца як справа гаспадарская, патрэбная і карысная для будучыні, для пабудовы новага грамадства, для камунізму камбайн увогуле пазітыўная машына. Бяда толькі, што людзі не аднолькавыя каласкі. І таму адбываецца ніжніво, калі хочаце прабуксоўка на кветніку. Вось пра што кажуць гэтыя самыя кур'ёзы і жарты лёсу, што выбіваюцца з-пад агульнага парадку і агульнай грабёнкі як віхры, што не змяшчаюцца ў стандартнай графе. Напрыклад, не ўсё бывае проста з нацыянальнасцю, калі так часта сустракаюцца гібрыды беларус паляк з сацыяльным паходжаннем, калі адзін брат з рабочых, другі з дваран, а трэці з купецкага саслоўя нарэшце самая здавалася б істотная графа пра віну чалавека таксама нічога па сутнасці нам не кажа найбольш частая фармулёўка антысавецкая агітацыя можа вар'явацца з контррэвалюцыйнай прапагандай іх нават пісалі скарочана праз касую лінію а с і у кр часам сустракаецца антыкалгасная прапаганда ізноў ніякай рэальнай віны за што чалавека прысудзілі да расстрэлу не відаць а колькі тут магло быць нюансаў што сказаў як з якой інтанацыяй як паглядзеў у якіх абставінах хто гэта пачуў як да гэтага паставіўся і так да бясконцасці калі б антысавецкую агітацыю выкладалі ва ўніверсітэтах, дык называлася б яна не інакш як тэатральнае мастацтва. Вось дзе абсурд поўнага спрашчэння за тэатральнае мастацтва да вышэйшай меры пакарання. Зрэдку антысавецкую агітацыю карнікі спрабуюць даць пашыранай фармулёўкай, але і гэта да агульнай карціны нічога не дадае. статкевич павал адамович ляснік менскага лясгасу жыў на хутары вандоліна асуджаны 14 лютага 1938 году за тое што варожа настроены да савецкай улады выказваў тэрарыстычныя намеры на адрас кіраўнікоў партыі і ўраду да вышэйшай меры пакарання расстраляны ў менскай турме сёмага сакавіка 38 году у Апанас Фёдорович Фёдоров селянин з гарадка меў 64 гады і таксама ў 1938 пайшоў на смерць за антысавецкія выказванні і тэрарыстычныя намеры. Гэта значыць недзе неасцярожна выказаўся. Ці то сказануў, што думаў ці проста абурыўся нейкім беспарадкам, а нехта пачуў і данёс, куды трэба. А мог Апанас Фёдорович і не выказвацца, а той усё адно данёс. думай і ўяўляй сабе, што хочаш. Гэты захацеў заняць месца гэтага. Ці проста не ўзлюбіў гэтага ці наогул натура такая, каб на каго данесці, Няважна, на каго і пра што. Адамец Алена Языпаўна, Полька, 1903 году нараджэння, цырульніца ў горадзе Браслаў. Асуджаная 13 верасня 1940 году на 5 гадоў катаргі ў Сіблагу за нежаданне жыць у СССР. Мірмель Мікалай Сцепанович беларус, селяніна з бярэзінскага району. 23 чэрвеня 1935 году асуджаны на 5 гадоў папраўчых лягераў за прычыненне цялесных пашкоджанняў за крытыку ў газеце. Бессонаў Ігар Змітравіч, расеец, рахункавод у калгасе жыў у Менску, удзельнічаў у ліквідацыі арміі ўрангеля. 14 красавіка 1933 году асуджаны на 10 гадоў лягераў за садзеянне шпіёнскай сувязі сваёй цешчы сцежчамі проста бяда. Не ведаю, як вас, а мяне дык з малых гадоў бянтэжыла, што так шмат вакол анекдотаў пра цешчу, маўляў, цешча апрыёры чалавек шкодны і ледзьве не варожы. Бянтэжыла гэта таму, што вакол сябе ў рэальным жыцці ў самых розных сем'ях я не бачыў не толькі гэтых самых кепскіх цешчаў, але наогул самога вылучэння цешчы ў нейкі асаблівы паміж іншых сваякоў разрад. А з тэлевізара і з газет працягвалася ўсяагульная рагатуха пра цешчу. Цяпер гэтая тэма неяк прыціхла, але з новай сілай яна паўстала перад мною з картатэк рэпрысаваных. Менавіта тое, што яна цешча, было часцяком яе галоўнай віною перад партыяй урадам і савецкім народам. Да прыкладу, Еўдакія Рыгораўна перка зубрыцкая з вёскі зажэвічы старобінскага раёну, беларуска сялян непісьменная, калгасніца ў калгасе перадавік. У 1935 яе прысудзілі да 10 гадоў катаргі з фармулёўкай цешча агента польскай разведкі. Нават не шпіёнка, а цешча. бацьку і двух сыноў чарталысавых беларускіх сялян з вёскі ціты межанскага району віцебскай вобласці 11 сакавіка 1931 году выслалі ў сібір тэрмін ссылкі не указаны але вядома што бацька яков ігнатавіч чарталысаў праз два гады ў ссылцы памёр маю ўвагу прыцягнула фармулёўка з якой тройка асудзіла ўсіх траіх замах на жыццё камсамольца у Вядома, што ў ССР, як і сёння ў Беларусі не было палітычных асуджаных, а толькі крымінальныя. Але ўсе ўсё разумелі. І на нарах дзяліліся на блатных і палітычных. Чэкісцкі следчы, які пісаў справу, іншы раз неўсвядомлена прагаворваўся на гэтую тэму. Гэтак калі ў 1935 годзе судзілі за контррэвалюцыйную дзейнасць студэнта біяфаку Белдзярш універсітэту Канстанціна Казея яму далі 5 гадоў катархі, а ў заўвагах да справы пазначылі быў судзімы за крымінальнае злачынства. Гэта значыць, што контррэвалюцыйная дзейнасць усё ж такі не крымінальная, бо не забіў, не скраў, не пакрыўдзіў нікога. Страціўшы пільнасць, НКВ дыст такім чынам прагаварыўся. дзякуючы кур'ёзным сітуацыям, стандартная біяграма часам дазваляе рэканструяваць лёс чалавека. Праўда, гэта ўжо не дакументальная, а хутчэй мастацкая рэканструкцыя. Вось я запыніўся на картачцы Богданова з метра Владимировича. Расеец, сялян вёскі Брытвіна, новасакольнікаўскага району Калінінскай вобласці, пенсіянерт як і чаму ён у 1938 апынуўся ў Мску невядома. Можа, сын, які працаваў у Беларусі, забраў са старэлага бацьку да сябе. Можа, тут лічылася спакайней. Ну і пасяліўся гэты расейскі пенсіянер у беларускай сталіцы ў новасвярдлоўскім завулку, дом 4, кватэра 1. Адсюль яго і забралі і як агента польскай разведкі прысудзілі да вышэйшай меры пакарання. Доўга не думаючы, праз тры дні пасля прысуду ў менскай турме і расстралялі. Вы слухаеце радыё свабода у новай серыі перадач вострая брама лёсы рэпрэсаваных беларусаў з закрытых архіваў кгб у польскія шпіёны ў 30тые гады літаральна наваднілі Беларусь. Прычым яны не прыходзілі сюды хвалямі з захаду, а тут нарадзіліся і жылі. Часам польскімі шпіёнамі станавілася цэлая беларуская сям'я і ўся ішла за гэта на расстрэл так здарылася з сям'ёй ашкера ў з вёскі малыя жыберычы крупскага раёну бацька самойла сямёнович 67 гадоў і маці Соф'я ермалаевна 60 гадоў былі калгаснікамі ў калгасе перамога які дачка іх надзея сын міхал працаваў бухгалтарам у сельпо а сын рыгор кладаўшчыком камня драбільнага заводу ў воршы За пасобніцтва польскім агентам усе яны былі прысуджаныя да вышэйшай меры пакарання і 10 лістапада 37 -го году у аршанскай турме расстраляныя. Калі атрэсці галаву ад бясконцага паўтору стандартных фармулёвак і ўдумацца ў словы шпіянаж на карысць Польшчы, дык зразумееш, што і тут тэатральнае мастацтва у сям'і ашкераў атрымалі вышэйшую меру ўсе да аднаго. Гэта значыць, што і шпіёнілі ўсе па поўнай праграме. Трое ў калгасе здабывалі надзвычай карысныя для варожай Польшчы звесткі, адзін у сельпо і адзін у сферы камнедраблення. Пра тое, за якія звесткі расстралялі сям'ю ашкераў, гісторыя ў кгбэшных архівах маўчыць. Шпаковскі Рыгор Фёдорович беларус сялян вагонны майстар чыгуначнай станцыі Менск асуджаны 23 лютага 1938 году да вышэйшай меры пакарання як агент японскай разведкі праз два тыдні расстраляны ў смаленскай турме. Дзем'янко Фёдор Петрович, беларус, сялян, пачатковая адукацыя, рабочы фабрыкі Дняпроўская мануфактура ў горадзе Дуброўна Віцебскай вобласці. 21 студзеня 1938 году асуджаны да вышэйшай меры пакарання як агент развед органаў Японіі, расстраляны ў горадзе Менску. Thank you. Японскія шпіёны таксама сустракаюцца як і агенты разведак іншых краін сярод розных нацыянальнасцяў. Унікальным трэба прызнаць выпадак Алексея Барысавіча фіялкі, беларуса з вёскі палюдавічы ветранскага раёну. Працаваў ён калгаснікам у калгасе чырвоная полачына. Восенню 37 быў асуджаны да вышэйшай меры пакарання як агент інша разведкі. У арыгінале іноразведкі. Вось оказывается, адкуль у наших людей такая прывязанасць да слова іншамарка. Ані сваіх легкавікоў Беларусь не выпускае, ані савецкія машыны даўно не складаюць аснову нашага машыннага парку. Усе даўно пераселі на фольксвагены, форды і тойоты, а слова жыве. Купіў сусед іншамарку, гучыць з ноткай адчужэння, калі не асуджэння. Як пра агента інша разведкі няясна толькі што гэта такое, а чалавека расстралялі. Іншая рэч дакладныя краіны Польшча, Латвія, літва ці вось такі выпадак. Юнцяньсі Уладзімир, кітаец, рабочы кітайскай пральні ў горадзе Віцебску. Асуджаны 28 траўня 1938 году да вышэйшай меры пакарання за шпіянаж на карысць Японіі, расстраляны ў віцебскай турме. Прыклад не адзінкавы, звярніце каля ласка ўвагу, што гэты кітаец быў асуджаны як японскі шпіён 28 траўня 1938 году. Тое самае здаралася з яго калегам з кітайскай пральні ў віцебску Джан Джайяо і з віцебскім вартаўніком ван Куйлінам. Але справа зусім не ў тым, што яны кітайцы, што шпіёнілі на карысць Японіі. справа ў тым, што гэта віцебск і канец траўня 1938. -га. Цяпер глядзіце. Вахімяк Антон Вікторович, Фін, слесар суднарамонтных майстэрняў у горадзе Віцебску. Асуджаны 25 траўня 1938 году да вышэйшай меры пакарання як агент разведкі Фінляндыі, расстраляны ў віцебскай турме. даты амаль супадаюць. Фінаў і кітайцаў у віцебску лавілі і расстрэльвалі адначасова як шпіёнаў адпаведна Фінляндыі і Японіі, чыя інтарэсы ў гэты час і ў гэтым месцы былі прадстаўленыя не надта шырока, колькі тых фінаў і кітайцаў у віцебску. Але карціну лёгка дапоўніць дзясяткамі немцаў і латышоў і сотнямі віцебскіх палякаў, што шпіёнілі адпаведна на карысць нямметчыны Латвіі Польшчы. Цяпер Цяпер лінія партыі засобных кропачак зліваецца ў тлустую чырвоную лінію, што на тыдзень ці месяц ператварыла віцебск у месца сапраўднай нацыянальнай разні. Гэта значыць, што ў горадзе праводзілася пэўная ўстаноўка ці нават кампанія. Чалавек іншай нацыянальнасці выклікаў падазрэння, нягледзячы на ўсеагульны інтэрнацыяналізм і негрыцяня у папулярнай кінакамедыі цырк. Негрыцяняці я ў кгбэшных спісах не сустракаў пакуль. А вось літоўцаў бачыў шмат. У адрозненне ад польскіх агентаў, сярод якіх палякі толькі сустракаюцца, а асноўная маса беларусы, дык літоўскія шпіёны і поводле нацыянальнасці, як правіла, літоўцы. Хто яшчэ можа сустракацца сярод літоўскіх шпіёнаў, дык гэта латышы. Як дарэчы, і наадварот, латышскімі шпіёнамі называюцца літоўцы. Але гэта відавочна апіскі следчых нквд вынік геаграфічнага крытынізму які дагэтуль часцяком сустракаецца ў галовах бо той хто хоць крыху знаёмы з гісторыяй і геаграфіяй заўважыць што шпіянаж літоўца на карысць латвіі і наадварот латыша на карысць літвы магчымы толькі як нонсенс але ніяк не пашыраная з'ява свайго часу зрэшты што ў нас тут не нонсенс. Іван Маскалевіч беларус з сялян 1913 году нараджэння калгаснік у калгаса маладая гвардыя ільянскага раёну менскай вобласці асуджаны 8 ліпеня 1950 году асобай нарадай на 5 гадоў лягеру за шпіянаж на карысць англію у Гэты ангельскі шпіён, які без пашпарту працаваў за палачкі у беларускім калгасе яўна не шцірліц. Але і адрасад шпіянажу ў яго даволі экзатычны. Тое, што нашы калгасы літаральна кішэлі шпіёнамі польскімі, нямецкімі і латышскімі, гэта зразумела. Іншая масць сустракалася рэдка. Зусім новай з'явай на пачатку 1950-х сталі шпіёны амерыканскія. І меру пакарання для іх прыдумалі наватарскую, прымусовае лячэнне ў псіхіятрычнай бальніцы такі вырок атрымаў вікенці иванович чарнецкі з вёскі рогаліўшчына валожанскага району калгаснік калгасу імя ракасоўскага 6 лютага 1952 году яго накіравалі ў ленінградскую турэмную псіхіятрычную лякарню мус ссср яшчэ одно пашыранае абвінавачанне за шкодніцкую дзейнасць каму і чым нашкодзіў александр алексеевич гаурыльчык брыгадзір калгасу вёсцы лошніца барысаўскага раёну мы не даведаемся ніколі Дый сумнеўна каб ён там у малако даліваў ваду ці краў каласкі маштаб не той александр гаурыльчык беларус сялян у 1907 быў дэпутатам дзяржаўнай думы другога склікання у і пасля ў калгасе заваяваў званне стаханаўца, ездзіў на усесаюзную сельскагаспадарчую выставу ў 1929. -м. А тут у 37 асудзілі яго як шкадлівага брыгадзіра і 16 кастрычніка у менскай турме расстралялі. калі калгасы і саўгасы былі літаральна наводненыя замежнымі шпіёнамі, значыць, і дзяржаўных таямніц там было незлічонае мноства. Не дзіва, што сустракаліся сярод вяскоўцаў не толькі агенты разведак, але і тыя, хто проста не ўмеў трымаць язык за зубамі. Ну і, натуральна, трапляў пад пільны прыцэл адпаведных органаў. Так здарылася з рыгорам Васілевічам гарошкам з вёскі алекшыцы лагойскага раёну. Ён працаваў рахункаводам у саўгасе камсамолец. У 1936 атрымаў тры гады сібірскай катаргі за разгалошванне дзярштайны дзяржаўнай тайны. Такі ж прысуд толькі раней у 25 далі Івану Казіміровичу і Люкевічу, селяніну з вёскі кавальцы койданаўскага раёну. асаблівасць картатэчных кур'ёзаў не толькі ў тым, што яны ажыўляюць перад намі эпоху катаргі і расстрэлаў, але і ў тым, што паміж імі паўстаюць масткі, і мы бачым тыя заканамернасці якія дзейнічалі ў беларусі ў той час і ўсё яшчэ адчуваюцца ў сённяшнім дні мы яшчэ не аднойчы будзем звяртацца да жарта ў лёсу бо па вялікім рахунку у манатонных кгбэшных картатэках толькі гэтыя жарты і ёсць жывая праўда пра свой час у